Na Mac Tíre agus na Caoire. Bhíodar na mac tíre agus na caoire i bhfad i gcogadh le chéile. Fé dheire d'iarradar sos comhraic ar a chéile le hionchas go ndéanfaidís síothcháin. Do b'éigean géill a thabhairt ó gach taobh go ndéanfaí an sos comhraic do sheasamh.